قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب ربي ربي ربي يا ربي يا رب طب القلوب طب القلوب بالزينة السادسة قال ابن القيم تكون شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء Stigli smo do poglavlja u kojem Ibn Kajim govori o suštini bolesti srca o kojoj mi govorimo. O njenoj stvarnosti, zbilji, šta je tu u stvari? Pa nam je naveo ajete i primjere, pa onda nam na kraju donio zaključak. للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد U vezi sa munaficima, Uzviše Jelšanu kaže u njihovim srcima, u čijim srcima? u srcima monafika je bolest i Allah im povećava tu bolest. Kakva bolest? Bolest monafika je sumnja. U šta sumnja? Sumnja da je Kur'an istina, sumnja da je Muhammed istina, sumnja da je Islam uopće kao pojam istina. Ne vjeruju u Islam, ali riječima i nekim dijelima pokazuju da ga kao prihvataju إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى O poslanikove supruge, vi niste kao druge žene i zato bojte se Allaha i nemojte usiljeno govoriti pa da onaj u čijem srcu je bolest poželi nešto što nije u redu. O kakvoj se bolesti odradi? E, ovdje se radi o strasti. Znači šta smo zaključili iz ovih hajde? Postoje dvije vrste bolesti srca. Bolest šubhe. Šubha sumnja, to je bolest munafika. I šehve, strast, bolest grešnika. فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء فمتى يا قوم نبني فمتى فمتى ما بأيدينا هدمنا فمتى فمتى فمتى يا قوم نبني فمتى فمتى ما بأيدينا هدمنا فمتى فمتى ليس يجدينا التباهي بخبيب والمثنى لن يزيل البغي عنا قولنا كنا وكنا ليس يجدين التباهي بخبيب والمثنى لن يزيل البغي عنا قولنا كنا وكنا فمتى يا قول ابني تفو آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى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 Od njega pomoć i oprost molimo. Molimo ga da nas sačuva zla koje se nalazi u nama samima i zla koje proizilazi iz naših loših dijela. Onoga koga Allah uputi nikoga ne može u zabludu odvesti, a koga on u i ostavi nikoga ne može uputiti. Svjedočimo da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed a.s. Boži robi i Boži poslanik. Tvrdimo i svjedočimo da je Allahov govor najistinitiji, najpravedniji i najljepši govor, a da je Muhammedova alaihi salatu wasalam uputa najbolja, najispravnija uputa. O ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas je od jednog čovjeka stvorio, to jest od Adem a.s. Od njega je njegovu suprugu stvorio, to jest Havu a.s. A od njih dvoje je mnoge muškarci i žene na ovome svijetu stvorio. Zato bojte se gospodara svoga, onoga s čim imenom jedni druge zaklinjete i rodbinske veze neki kidajte, zaista Allah dobro vidi sve što radite. O vjernici bojte se Allaha istinski i ne umirite osim kao muslimani. O vjernici bojte se Allaha i samo istinu govorite. Ako tako budete radili, on će vaša dobra djela prihvatiti, a preko loših vaših djela će preći, a onaj ko se Allahu i poslaniku njegovu pokorava, taj će velikim uspjehom uspjeti. Stigli smo do poglavlja u kojem Ibn Kaim govori o suštini bolesti srca o kojoj mi govorimo. O njenoj stvarnosti, šta je tu u stvari. Pa nam je naveo ajete i primjere, pa onda nam na kraju donio zaključak. U vezi sa munaficima, znamo ko su munafici, to su licemiri, a munafik u šarijatu, njegova definicija je čovjek koji je nevjernik, a pokazuje islam. Znači, šta je definicija munafika u šarijatu? Ko je munafik uopće? Znači, čovjek koji je u duši i srcu nevjernik, ali je iz nekog razloga, iz neke koristi, pokazao da je musliman. I zato munafika je vrlo malo kad su muslimani slabi, a vrlo puno kad su muslimani jaki. Zato mekanski period ne poznaje nešto što se zove munafika. U Mekki nije bilo munafika. Zašto? Zato što su muslimani bili slabi i nije bilo razloga da neko se pretvara da je primio islam. Jer tad ukazati da se primio islam bio je problem. Međutim, u Medini kad su muslimani jaki bili, tada je bilo razloga da neki ljudi sakriju svoje nevjerovanje, a pokazuju islam i tada nastaju munafici, tačnije do bitke na Bedru. Prije bitke na Bedru nije ni u Medini bilo, bilo je sve jasno ko je vjernik, vjernik je, ko je nevjernik, nevjernik je. Međutim, posle bitke na Bedru, neki nevjernici u Medini vidjeli su da je problem ako ostanu na vjerstvu, shvatili su i zaključili da je bolji da kažu mi smo muslimani, a ostali su u duši nevjernici. U svakom slučaju uzviše Jelšanu kaže u vezi s njima fi kulubihim marad fazadehum mullahu marada. U njihovim srcima, u čijim srcima? U srcima munafika je bolest. I Allah im povećava tu bolest. Kakva bolest? bolest munafika je sumnja. U šta sumnja? Sumnja da je Kur'an istina, sumnja da je Muhammed istina, sumnja da je Islam uopće kao pojam istina. Ne vjeruju u Islam, ali riječima i nekim dijelima pokazuju da ga kao prihvataju navodno. Dobro. Jel u Također naš ono kaže li ale ma yulki šeitanu fitneten li ledine fi I da bi Allah ono što šeitan ubacuje u njihovo čitanje, to jest oni dodaci na objavu te vrata inđila što, što su dodati na Allahov govor, je kao iskušenje za one u čijim srcima je bolest. Kako se bolesti odradi? opet o sumnji, smutnjama, šta je tačno, šta nije, šta je od Allaha, šta je od šeitana i tako dalje. Zatim Allah šarom kaže Ja nisa an nebiji lestunne ke ahadim min nisa ili taqajtunne fala tahda'ne bil qavl fe jetme alladhi fi qalbihi marad. O poslanikove supruge, vi niste kao druge žene, i zato bojte se Allaha. I nemojte usiljeno govoriti, pa da onaj u čijim srcu je bolest, poželi nešto što nije u redu. O kakvoj se bolesti odradi? E, ovdje se radi o strastima. Ovdje se radi o strastima. A eto u principu govori o jednom propisu koji je vezan za poslanikove supruge, a on se naravno prenosi na druge žene, a to je šta? Da je ženi zabranjeno usiljeno govoriti takozvano koketiranje, da ona govorom zavodi i pokazuje svoju nekakvu draž. Na osnovu ovog ajeta većina uleme, između ostalog to je stavi hanefijskog mezeba, stavi malikijskog mezeba i hanbelijskog mezeba i dobrog dijela E, šafijskog mezeba da ženski glas nije avret. Znači da je dozvoljeno ženi da razgovara sa muškarcima. Zašto? Zato što Allah ženom zabranjuje ovdje da žena usiljeno govori. A ako se znači radi, zajeta se razumije, ako se radi o normalnom govoru, onda šta? Nema problema. I cijela poslanikova sira i s njegov sunet ukazuje naravno da su žene i muškarci sahabi međusobno vodili razgovore koji su bili primjereni, umjereni s potrebom, naravno, bez ikakvog usiljavanja. Znači šta smo zaključili iz ovih hajde? Postoje dvije vrste bolesti srca. Bolest šubhe. A šubha je šta? Sumnja. Šubha sumnja, to je bolest munafika. I šehve, strast, bolest grešnika. Bolest koga? Bolest grešnika. Ja sam poslušajte ajet koji je primjer kako jednu stvar zdravo i bolesno srce i mrtvo srce drugačije dokučuju, drugačije shvataju. I bit će vam onda jasno kako jednu te istu objavu, jedne te iste ajete, jedan čuje i razumije i prihvati, a drugi čuje tako i ne prihvati uopće. Znači, ta, to različito prihvatanje objave leži u tome što su različita ljudska srca. Jel onda Kaže Allah ženu, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا O čemu se radi ovdje? Naime, Allah Đališanu je u ranijim objavama, a i u Koranu objavio da Džehennem čuva 19 meleka. I onda su mušnici u neki kad su čuli samo da ima 19, počeli se ismijavati, smijati, ih i ako je njih toliko, lako ćemo mi njih savladati, nas i više i mi ćemo izaći iz I to naravno takve priče su rastuživale poslanika sallallahu alaihi wasallam zbog toga što je vidio da srljaju svojim rukama u propast. Jer snagu tih meleka zna samo uzvišeni Allah Đelešanu. Zatim u ovom majetu Allah Đelešanu spominje pet razloga, pet mudrosti zašto je spomenuo taj broj uopće meleka koju. To je slav gajba. Pa kaže između Mi smo kao čuvare džehennema postavili meleke, a njihov broj, to je broj 19, spomenuli smo kao iskušenje za nevjernike. Znači objava kad dolazi ona iskušenje i kušnje za svakog čovjeka, hoće li povjerovati u taj detalj ili ne. I zato je u do desete godine bilo ljudi koji su primili islam. Međutim, kad je poslanik sa sedam rekao da je u jednoj noći otišao iz Mekke u bitu Maktis i vratio se, a oni putuju mjesec, još da je išao na sedmo nebo i vratio se, sve to za jednu noć, neki su odustali vjerovanje. Nisu to iskušenje podnijeli. Ali ovo žalost spominje razloge kao iskušenje nevjernicima i da bi oni kojima je knjiga data prije, te vrati Inđil, još čvršće vjerovali, zato što je njihov broj spomenut u njihovim objavama i ako se podudari i ova objava, znači iz istog izvora. I da bi vjernicima se iman povećao. I da oni kojima je data knjiga ranije nimalo ne sumnjaju i vjernici, a da bi oni u čijim srcima je bolest i nevjernici pa rekli, pa šta to Allah hoće sa ovim primjerom? Znači sa tim što navodi to. Hmm. Kaže Ibn Kajim u je spomenuto pet mudrosti. Prvo, iskušenje za nevjernike. U kojem smislu iskušenje? Iskušenje da svakom novom objavom, svakom novom obavješću o gajbu, njihovo nevjerovanje se povećava. Drugo, da bi ubjeđenje sljedbenika knjige u istinitost Korana i u istinitost onoga što je kod njih od objave ostalo, bilo još veće. Zatim da bi vjernicima to povećalo iman, i ako i raniji poslanici su govorili nešto isto tako, onda to naravno povećava i naš iman Zatim da ne bi imali nikakvu sumnju vjernici i sljedbenici knjige ono što se objavljuje da je istina. I peti, peta mudrost jeste neznanje nevjernika, zbunjenost nevjernika i onih u, čijim srcima se nalazi bolest. Znači izmuljenost. Dolazi mu objava i umjesto da mu poveća vjerovanje, da mu rasvijetli, on biva još više izbunjen. I to je neuzumila najgore stanje srca koje može biti. Kada čovjek na svjetlo reaguje sa većom tamom i većom zbunjenošću. I zato poslanik sa sedam i uvodnim hudbama često govorio men jehdi Allahu al وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا Koga Allah uputi upućenje, a koga u zabludu odvede, tome nećeš naći upućivača niti nekoga ko će ga uputiti. I zato te stvari, stanje srca su jako bitne. I ovo, ove mesela, ova pitanja u Lema uvodi u fiku lekvar, u veliki fik, odnosno dio za vjerovanje koji ima prednost čak na poznavanju fikha koji podrazumije poznavanje propisa. Ovo je halal, ovo je haram i tako. Hmm. Znači, iz ovoga mi vidimo nekoliko stanja kad dođe jedna te ista istina. Slušaj, znači došla istina, to je da rekao na džehennemom diju meleci broj 19. I jedna, jedna rečenica. A ljudska srca su se podijelila na negiranje, povećanje imana, povećanje ubjeđenja jednostavno slepilo ne razumije uopće šta se time želi reći i također negiranje bilo kakvih sumnji, se otklanjanje sumnji od bilo čega. مدني لي بالعفو عمن ظلم واجعل مني تقيا مؤمنا يقتفي الهادي الحبيب الأعظم يا عظيم المن يا رب السماء مدني بالعفو عمن ظلم واجعل مني تقيا مؤمنا يقتفي الهادي الحبيب الأعظم لو دار المبحر في أحقاده ما الذي في عفوه ما انتقم راحة للقلب عز رفعة ومن الأسر الأحطام للجسم حما لو دار المبحر في أحضانه ما الذي في عفوه ما انتقما راحة للقلب عز رفعة ومن الأسقام للجسم حما يا عظيم المن يا رب السماء مد لي بالعفو عمن ظلما واجعل مني تقيا بالهادي الحبيب الأعظم يا عظيم المن يا رب السماء مبتلي بالعفو عمن ظلم واجعله مني تقيا مؤمنا يقتفي الهادي الحبيب الأعظم إنما العفو سبيل للرضا أي عفو جر يوما ندما أسعد الناس وأنداهم يدا من يلاقي سؤهم مبتسما إنما العفو سبيل للرضا أي عفو جر يوما ندما أسعد الناس وأنداهم يدا من يلاقي سؤهم مبتسما يا عظيم المن يا رب السماء مدني بالعفو عمن ظلما Imamo sad ovdje jedan ajet koji je bitan za ove dvije vrste bolesti. Imamo šubhu, bolest munafika, imamo šehu, bolest grešnika. Šta je lijek za šubhu, a šta za šehu? A? Dobro, govoriš Afku, evo dolazi znanja, znanje, a mi ih slično. Lijek je generalno reci. Kaže Allah ono, ja ejuhan nas, o ljudi. Znači, riječ en nas u Kur'anu podrazumijeva ljude, bez obzira na vjeru, rasu, naciju, boju, i podrazumijeva džine. Bez obzira šta su, ko Znači, o ljudi i džini, svi, došla vam je opomena od gospodara vašeg. Znači, gledaj kako ono žena upotrebljava kod općih nekih naredbi izraz gospodar. A gospodar podrazumijeva troje. Stvorite, onaj koji upravlja i koji posjeduje. Znači, kao da Allah kaže, o ljudi i džini, dolazi vam opomena, to jest Kur'an, od gospodara vašeg, onoga koji vas je stvorio, onoga koji vama upravlja i vašim životima i svim što se događa s vama i što će se dogoditi, i onoga koji posjeduje vas. Znači, ova ruka, ovaj prst, Ovaj svaki atom ovdje pripada Allahu Đelešanu. I on ima pravo da radi s njim šta hoće. Dok ljudi nemaju. Zato se smatra nepravdom u šarijetu da ja recimo naudim sebi. Namjerno. Imam li pravo na to? Nema. Ali Allah Želešanu kad hoće da usprti cijelo tijelo, to niko čak po ljudskoj prirodi ne smatra nepravdom. Zato što je to Allahu. On daje što hoće, dao je to tijelo, dao taj život i on ga uzima kad hoće. I zato naš Allah kad govori ovdje, obraća se u gotovo svim naredbama u Koranu koji su opće upućene za ljude, koristi riječ gospodar. Znači, ovo ljudi od gospodara vašeg, znači stvoritelja, upravitelja, onaj onoga koji vas posjeduje svaki vaš atom. dolazi nam lijek. Ali gledajte nešto u Koranu ima jedna stvar interesantna. U čemu se ogleda muđiza Korana? Da li u izboru riječi ili u sintaksi, znači u rečenci, rasporedu riječi u rečenci? Većina ljudi smatra da krije se ovaj, u, u obje stvari. Evo gledajte ovdje izbor riječi šifa. Sad ću vam pojasniti šta je šifa. Riječ šifa šifa. I ima riječ koja se koristi ovdje, deva. Riječ deva znači lik, ali u smislu da se to koristi za lijek. Jel me razumijete? Recimo, tableta je deva. Ali se za ne kaže šifa. Hoće li biti šifa, znam se da lavo je volje. Jel mi razumijete? Tableta je deva. To se koristi ta rijed, znači to je lijek. Međutim, hoće li biti šifa? Šifa znači lijek sa izlečenjem. Obavezno dolazi izlečenje poslije. E to je riječ šifa. A za Kur'an nije rečeno da je deva, nego da je šta? Obavezno izlječenje dolazi. Znači, ne može izostati. Znači, od tabletu popijemo, ali mm, može proći, može ne proći. E, to je da. Znači, ako je nešto lijek i postoji opcija da pomogne i ne pomogne, to se zove šta? Ako je nešto lijek 100%, ne može izostati. Onda se zove šta? وَشِفَاءٌ لِمَا فِي السُّدُورِ Lima. Ajde, stanimo ovdje na ovo riječ ima. Ajde, kaže ovdje lima. Interes je na samo ma ovdje. Ma u arapskom jeziku imamo, učili se arapski imenice, glagole i harfove, harf nešto. Harf je sve što nije imenica glagol, tri uste riječi. E sad ovi harfovi to je jedno more, svaki harf ima određena značenje, pa kontekst pa, ali ovo ma ima značenje općenitosti. Šta to znači? Kad se spomene ovo ma, to znači da ulazi u to sve što je moguće zamisliti kao značenje pa kad kaže ovdje recimo, dolazi vam, o ljudi i džini, dolazi vam od vašeg gospodara opomena koja je izlječenje za ono što je u grudima, to znači sve, svaki problem koji se nalazi u grudima. Što znači da ulazi tu i šerva i u grudima problem, vidjeli smo, može biti u srcu, kad se kaže u grudima, misli se na srce, može biti sumnja ili strast. Jer u redu. A Kur'an je izličenje i za sumnju i za strast. Lahuda i uputu. rahma i milost lil mu'minin. Za Kaže Ibn Kajim, sad citiramo njega. Jeste skučljiv, eto, ovako, dobro. On je izličenje za sve bolesti u grudima, a to su neznanje i elgaji. Elđehel al i elgaji. gaji E, sad ovdje Ibn Kajim spominje dvije bolesti. Elđehel. Samo da vam malo jasnije. el je neposjedovanje informacije. Mi to zovemo neznanje. Šta je neznanje? Znači, ima čovjek informaciju. Ne zna. ali šta je lgaj? Lgaj, to je želja za zlom iako imaš informacije. Znači, znaš da je nešto haram, recimo. Znaš da nešto, imaš informaciju o objavi, recimo 19, 19 melejka čuva džahnem, recimo. To je informacija došla nevjernicima. I ne hoće se oni ne znaju. Znaju, došla im informacija. Ali imaju koju mu El gaj. El gaj, to je zavuda, prevodi se kao zavoda, a el u principu znači osjećaj da, se da želiš zlo, iako znaš da nije u redu. Je u redu? Znači imamo ovdje praktično sad jednom krajno govori o izvorima zablude. Zašto ljudi biraju zabludu nad istinom? Može biti nedostatak informacija, ili su informacije nedostatne, ili su pogrešne. Ili u redu? Ali može biti usprko saznanju o informaciji, znači o nekom podatku iz vjere i tako dalje, ili o vjeri, ali jednostavno u srcu to taj osjećaj ne uzbila, znači tjera ih da jednostavno poreknu. Fa innal džehle maradu, ilmu Neznanje je bolest, a lijek za njega je znanje i uputa. Znači to nije problem. Dođe informacija i to je to. Al gaju je također bolest, ali njegova njegovo značenje je rušt. Rušt. Šta je rušt? Rušdu to je on prevodi se kod nas otprilike kao razum. Ali u ovom kontekstu, znači, to je to jedan, jedno, jedan razum pomognut uputom. To je rušno. I zato imamo ovdje dva suprotna pojma. Imamo Džel, njegova suprotnost i šta? Al ilm. Znanje. I imamo al Šta smo rekli da je al gaj? Njegova suprotnost je rušta. Jer po suprotnostima ćete najbolje ovaj, dokučiti. Znači, ja ne, neću prevod samo, lako je prevesti recimo razum i tako dalje, ili izbog pravog puta. Međutim, da dokučite samu riječ. Ima ajet u kome Allah Đelešanuhu rekao i potvrdio da je poslanik sa selem očišćeno dobio ove bolesti. I sačuvan. I od džehla, i od Kaže Allah Đelešanuhu u kontekstu Isra i Mirađa وَنْ نَجْمِ إِذَا هَوَا I tako mi zvijezde kada zađe ma dalle sahibukum وَمَا غَوَا vaš drug, to jest poslanik Muhammed, to što je doživio na Isra i Mirađu, nije pogriješio negiranje džehla, uama gava i nije zalutao negiranje ovog algaija. Ma darne, vama dava. Znači nije pogrešno nešto se dogodilo da je on sad pogrešno nešto pogriješio i tako dalje. Nego, znači nije džehlo pitanje, to je na znanju. I nema elgaja, vama gava, znači nije nešto namjerno skrivio tako dalje. Ne, nego je prenio to kako je doživio. I gledajte kako je poslanik sa selem u svom hadisu potencirao ove dvije stvari da se, da se ne Gledaj. Kada je govorio o četvrci pravednih halifa, da se mi povedemo za njima. Hmm. Aleikum bi sunneti, držite se moga sunneta. Wa sunneti al hulafa el rašidi. I sunneta halifa, to su Abu Bakr, Omer, Osman i Ali. El rašidi, Ha? El Mehdi upućen. Hmm. Min badi. Dvije osobine. I zato mi na kraju Fatiha nas uči da postoje dvije grupe, tri grupe ljudi. Puti nas na pravi put. Jedina sirata vrata U Sirata al-ladina amte alehi. Na put onih kojima si darovao svoje blagodati. To su oni su ispunili ova dva uslova. Ar-Rašidin, Al-Mahdiin. Izliječeni od džehla i izliječeni od Al-Gajja. A nemoj nas uputiti. Gajnil magdubi alihim, a ne na put oni na koji se nasadio. Ko su oni u tefsiru? jevreji, to jest oni koji su zalutali, a znali su. Vodali i na put oni koji su zalutali, a ko su oni? Kršćani to jest, oni koji su zalutali zato što nisu znali. Da bi bili upućeni, znači moramo imati ovo, ar-rušt i lajl. Al-huda, ar-rušt. Ar-rašidin al mehdiin Znači, rašidin. Oni su izabrali uputu svjesno znajući da je to uputa, El Mehdiin i imaju pravo izvorno znanje od poslanika. Koliko uslova? Pitali ste me za rečenicu, muđizu rečenicu. Evo ova isti hajt. Ja i Johannes. Kad žajetku maujedatu me robi. Hmm. Pratite, o ljudi i džini, podrazumijeva i ljudi i džini. Došla vam je opomena od gospodara vašeg. Znači, iz ove rečenice razumijemo da je Kur'an opomena kome? Svima. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ i izličenje za ono što je grudima i uputa i milost za vjernike. Znači, opomena je svima u redu o ljudi, došlo je svima opomena. Znači, svim. A onda govori koristi od Kur'ana će imati samo ko? Znači, u ovoj rečenici to što je prvo, prvo mjesto spomenuto ljude i osobina kao opomena Kur'ana, a onda na kraju samo za vjernike da je korist i sama rečenica koja slaži stvari, znači da vidimo džizeza, gdje se jasno razdvajaju u jednoj rečenici u savršenom skladu ljudi, funkcija Kur'ana i koristi od Kur'ana i za koga. Jel razumijete? Hajde vam još jedan primjer da bude jasniji. U suri Merijem Allah Želešanu kaže opisujući tada uošta Voštana rasu šeiba E sad, da biste razumjeli, moram bukvalno reći, i šta znači zapaliti se. Gorjeti. Kad se vatra rasplamsa. A je glava. Šeji su sjede. Sad kad bismo bukvalno dočarali, i njegove sjedi su kao vatra gorila na glavi. A ovakav raspored riječi šejben na kraj, znači da na njegovoj glavi bukvalno nije bilo crne dlake. Bio je bijel ko papir. A šta to hoćete mi da kaže? Duboka starost natražuje djete. Znači, raspored riječi u rečenci. Mogla je drugačija rečenica, bila bi sasvim ispravna, da kaže da je bilo, recimo, na njegovoj glavi, da je, da bio sid. Ali ne bi dalo ovo značenje ovako, da, da ukaže na toliku duboku starost, da na njegovoj glavi sve je bilo bilo ko Zbog starosti. ومعاد والبراء إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء هم نجوم في الدياجي وعلى الباغي رجوم هم بذور قد تجلت لا تواريها الغيوم هم نجوم في الدياجي وعلى الباغي رجوم هم بدور قد تجلت لا تواريها الغيوم كلهم جد وعزم كلهم غيث عميق إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاد والبرى طلقوا الدنيا وعاشوا في نواحيها مشاعل ملأوا الأرض سلاما وعلوما وفضائل مشاعل ملأوا الأرض سلاما وعلوما وفضائل وهدوا كل ضليل عن هدى الإسلام ما إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاد والبراء فمتى يا قوم نبنيه فمتى فمتى ما بأيدينا هدمنا فمتى فمتى فمتى يا قوم نبنيه فمتى فمتى ما بأيدينا هدمنا فمتى فمتى ليس يجزينا التباهي بخبيب والمثنى لن يزيل البغي عنا قولنا كنا وكنا ليس يجدينا التباهي بخبيب والمثنى لن يزيل البغي عنا قولنا كنا وكنا فمتى يا قوم نبني ما بأيدينا هدنا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاد والبراء